Bé, començarem. Bueno, avui és un dia una mica especial, una mica diferent potser, però com que és experimental ja vam dir que, que cada mes ens inventaríem nosaltres mateixos i que igual que com per vosaltres no sabeu què passarà cada mes, doncs jo tampoc, perquè hem, hem començat aquest any i anem, anem fent sobre la marxa el que, que se'ns acudeix i bueno, sobretot agrair a tothom que jo vaig dir, si aguanten dos mesos ja serà molt i bé, de fet, alguns de vosaltres encara aguanteu la tercera lectura està preparada per tant si encara teniu ganes de continuar només heu de recollir-la abans de marxar o si ja l'heu recollit perfecte em deixeu la que, la que hem acabat aquest mes en allà i, i ja està uh, també vull donar les gràcies sobretot a la, a la Montse que la tinc aquí perquè la vaig enganyar ben enganyada es va deixar enganyar. Ja fa 3 anys o així, una vegada bueno, vaig conèixer la seva feina i el dia que jo mirava que, que, qui era la Montse me la vaig trobar de cares al carrer i vaig, bueno, com que sóc així li vaig dir, hola, què tal? que <laughs> m'acabo de veure I, i vam estar parlant aquell dia i jo des d'aquell dia se'm va ficar al cap que, que algun dia a la biblioteca havien de fer alguna cosa, una exposició com que estava molt de moda les ombres de Grey, deia això és una merda, portem a Montse Capella, que... però en aquell moment doncs, no va sortir, i quan vaig llegir també fa, ara ja farà un any i mig aquesta novel·la, la, la de Hotel Iris, de Yoko Bawa, que la vam llegir en uns clubs de lectura una mica especials perquè era entre coordinadors de clubs de lectura ens va venir l'Isabel Olit, que és una escriptora que justament llegirem una de la seva obra durant el club de lectura experimental d'aquí uns mesos doncs ella ens va, ens va oferir de llegir Hotel Iris i la piscina que tot són dues novel·les de la, de la Yoko i les vam llegir, les vam comentar tothom va quedar també com així una mica impactat l'Isabel va fer les seves disseccions que he utilitzat al llarg del club també per, per anar traient temes i només llegir-la vaig pensar aquí la Montse jo veia la Montse per allà mig fent fotos així, quan llegia i vaig dir, el dia que la facis de la biblioteca aniràs allà on és i, i li diràs i fa, no sé, un mes o així Mm. Vaig passar per allà a la botiga on estava treballant i vaig dir, ei, te'n recordes a mi? <laughs> Vinc a fer una proposta. I clar, algú deu pensar, i per, per què encara algú podés pensar per què la Montse Capella amb aquesta obra o no sé si ja heu vosaltres relacionat d'alguna manera la Montse Capella amb aquesta obra o no. jo, jo el veia la Montse Capella amb aquesta obra perquè parlar de la perversitat a mi em semblava que aquesta novel·la que hem llegit té un punt de pervers a part de de tenir molts punts de vista que podem comentar entre nosaltres aquí i que no deixava de ser una obra d'art molt poètica i jo amb les seves fotos o el seu treball doncs, també trobo que és provocatiu, és pervers, ens pot incomodar però, però jo el defineixo com art ella amb la seva càmera des del meu punt de vista fa i des d'aquest sentit doncs, jo em semblava que podia lligar bastant a més a més no, la tenim aquí Figueres és d'aquí Figueres doncs no tenia més remei que, que convidar-la ella és molt atrevida amb les fotografies diu, no? Sembla. però diu que això de parlar no, no és el seu no, un fotògraf no té per què saber parlar els escriptors que venen aquí n'hi ha que no saben parlar saben escriure que no saben, no saben parlar per tant, no passa res, jo li vaig dir que vingués que, que, que parlés del que ella volgués i que després entre tots doncs, continuaríem la tertúlia ha llegit la novel·la també li vaig donar i vaig llegir això no, no, però resulta que no només li ha agradat sinó que després parlarem de lo que de les coses que li han vingut al cap llegint la novel·la igual que ens, ens poden haver vingut a tots però que en ella poder l'ha inspirat a, a fer alguna cosa encara que poder no ens ho ensenyarà però ho té per aquí al cap voltat eh? Per tant, ara us deixarem ella, ella ens explicarà una mica, doncs, ja que l'hem conegut a través de la xarxa, doncs ara que la tenim aquí, doncs, explicarà una mica la seva, la seva feina, el que, el que es dedica, el seu art, que en dic jo, com ho fa, i, i després entre tots, doncs, si volem, parlem més d'ella, parlem de la novel·la, parlem del que vulgueu, és, un, és una tertúlia oberta a qualsevol cosa, i després doncs, recollirem la propera obra que ja us la dic ara perquè al final segur que no tindré temps d'explicar-ho la propera obra canviarem de registre totalment, ja ho fem cada mes, eh? canviarem de no registre. crec, eh? eh? No, no m'ho crec gaire que canviem. Sí, home, sí. Surten uns personatges una mica estrany, això és una ah, mica... <laughs> no. Però té, aquesta sí que té un toc una mica diferent i eh, el bo d'aquest mes és que l'autora, a Gironina, va guanyar el Premi Just Cacera el 2012, acaba de parir o parirà aquesta setmana, però tot i ah. així tot i així ha acceptat la invitació estarà al Facebook amb nosaltres per qualsevol cosa i també vindrà el dia 15 de desembre que és el dia que farem la trobada d'aquella obra doncs ella, ella vindrà encara que hagi acabat de parir i que vindria, encara que no fos el 100% però que ella li feia molta il·lusió i que vindria per tant, tindrem un altre mes bastant intens perquè l'autor estarà per allà mig la novel·la doncs, té algunes coses que podrem comentar bé en xarxa i després doncs, ens trobem d'aquí un mes aproximadament us deixo amb la Montse ella que s'expliqui com, com, com vulgui ella prefereix explicar-se en castellà jo ja li dic que de moment encara ho entenem no som independents d'aquí un mes o dos ja. no, encara ho podem fer per tant t'expliques amb l'idioma que et vagi més bé i, i ja està, i després continuem la, a xerrar Bueno, pues yo soy Monse, eh, soy de aquí Figueras, tengo 23 años. Y la verdad es que no sé cómo empezar a explicaros lo que hago, eh, porque ni yo lo sé, ¿vale? Eh, la verdad es que todo esto empezó sin querer pues llegar a ningún lado, ni, mucho menos aspirar a nada. Simplemente hacía lo que me apetecía, lo que me gustaba y, ya está. Eh, hoy en día trabajo con, hago autorretrato, ahora es lo que hago, y lo hago en blanco y negro. Pero no siempre, no siempre me lo, como he dicho, no esperaba hacer nada así, ni, ni hacerme fotos desnuda, ni semidesnuda. Entonces tampoco sabía que lo iba a hacer en blanco y negro. Eh, pero todo empezó un poquito pues en 2006, cuando tenía 16 años. Con mi primer sueldo me compré mi primera cámara y de alguna manera pues empecé como a investigar un poquito ¿no? de, de lo que me gustaba, hice un poco pues un camino y iba perfilando lo que, lo que me gustaba, que era la fotografía. En este caso, eh, hoy en día hago autorretrato, pero en realidad todo el mundo nos hacemos un autorretrato, porque eh, en vuestros móviles todos tenéis una cámara, entonces hay aplicaciones como Instagram, como Facebook, entonces todos vosotros, que puede ser que no, ¿eh? eh os hacéis fotos eh, con amigos o, o, simplemente solos delante de un espejo. todo esto pues se ve muy normal, pero cuando te cuelgan la etiqueta de fotógrafo es como que, wow, eh, que esto va en serio, ¿no? Entonces, de alguna manera he querido pues poner <coughs> algunas fotos pues que son simplemente Instagram, o sea, es mi vida cotidiana, no tiene nada que ver <coughs> con lo que, lo que hemos visto hasta ahora en Facebook. Y bueno, podemos mirar, por ejemplo, la primera foto, estoy en la cola de banco. Para mí es un autorretrato porque es algo como muy normal, ¿no? muy cotidiano. Eh, despertarme un domingo de agosto, desnuda, la cama, yo duermo desnuda. Eh, ir a buscar castañas, hacerme la cara, eh, tocar mi primer billete de 500. Y un día me fui a urgencias y me pareció tan alucinante que me pusieran la vía, nunca me habían puesto una vía, y foto. Entonces, con esto quiero decir que mm, las fotografías a veces no tienen que tener un porqué o un sentido, simplemente no tienes que buscarlas, tienes que dejar que pase el momento y, bueno, que, se vayan, que te vayan surgiendo, eh, cuando me compré la cámara, mi primera cámara, eh, no tenía ni idea que hacerle fotos. Entonces cogí el primer, el recurso más fácil y fue el espejo. Entonces del espejo pues le saqué como mucho jugo, ¿no? Eh, me veía a mí, me fotografiaba y decía, ostras, ¿y por qué no aparto un poquito la cámara? ¿no? Eh, la cuestión es que hay que ir buscando pues inspiraciones, no solo me inspire en mí, porque sería muy egocentrista, pero sí que cuando te haces un autorretrato o haces una foto o te haces una foto delante del espejo, no dejas de ser tú. Con esto me vengo a referir que algo tan fácil, todo el mundo cuando cogemos una cámara lo más fácil es hacerte una foto a ti mismo y la puedes colgar directamente en Facebook y todos tus amigos te pondrán me gustas, ¿no? Eh, entonces eso gusta, gusta que te digan, eh, qué guapa que sales, eh, qué tal, pero yo lo quise llevar un poquito más a más a más. Entonces lo que intenté buscar son inspiraciones. Ahora todo el mundo tiene <clears throat> Facebook y si no todo el mundo tiene Facebook, pues la gran mayoría. Yo mm, cuando era más pequeña <laughs> eh, tenía MySpace y Fotolog, que viene a ser un poquito como lo que es ahora Facebook. Son redes sociales donde tú cuelgas tu trabajo y conectas con gente que, bueno, realmente hace lo mismo que tú o semejante. Entonces interactúas con ellos y cambias opiniones y, bueno. Eh, entonces la inspiración la encontraba pues en estos sitios, ¿no? Eh, internet a tope, eh, películas, música y viajes arriba y abajo a Gerona, Barcelona, porque cuando eres adolescente pues quieres como huir un poquito de todo lo que está en tu ciudad y conocer gente nueva y ambientes nuevos. Pues con esto pasaríamos del 2007 al 2011 pues sin parar de fotografiar. No sabría deciros qué fotografiaba porque lo fotografiaba todo, pero mi primera exposición la hice en 2011. Esta exposición eh, consistía en mezclar dos estilos de foto. La que es más blanquinosa eh, la hice en 2007, tenía 17 años. Eh, tiene un... Bueno, tampoco lo pensé. el momento en que hice esa foto yo no pensé, bueno, esa serie porque son más, no pensé en 2011 haré una exposición, no, simplemente las hice, las guardé y ya está. Simplemente que un día quise exponerlo, pero no quise exponer unas fotos y ya está, sino con un sentido, ¿no? La, foto blanca es de 2007 y la, foto, la otra foto es del 2011. Y quise un poco jugar con, el público que venía o que asistía a a mi exposición, explicándole que, bueno, a mí lo que me gusta del autorretrato es hacer un seguimiento, ¿no? Es decir, no tienes el mismo cuerpo con 16, 17 años que con 23. Eh, bueno, cualquier mujer, yo no, yo no he sido madre, pero me encantaría. Entonces estoy esperando a hacerlo para ver cómo cambia mi cuerpo. Entonces, bueno, en 2007 la verdad es que era bastante inocente, entre comillas, eh, entonces no, tenía tantos conocimientos como ahora y bueno, simplemente la diferencia de la inocencia y la perversión en fotografía yo lo vi muy claro. Entonces de ahí quise sacar pues un poco el jugo de, de lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo y evocarlo todo en fotografía. En 2011 también pues me pasó algo que fui muy, bueno, me independicé quise un poco vivir la vida loca y cogí la maleta y me fui. Me fui a un piso sola y son nuevas experiencias, ¿no? Es, bueno, veo que todos sois mayores que yo, <laughs> entonces los sabréis mejor que yo, ¿no? Eh, no tienes normas, no tienes horarios, eh, conoces a gente que no, que bueno, que antes no conocías y que por, por tu entorno o por el entorno que has adquirido hasta ahora, pues eh, te han hecho pues interesarte en otras cosas, eh, en otros ambientes. Entonces, yo asocio un poco la libertad, o sea, mezclé la libertad, eh, la fotografía, el autorretrato y el desnudo. <laughs> lo, lo, fusioné un poquito, entonces salieron fotos como, como estas, ¿no? bueno, en una no salgo desnuda, pero... Mm, puede, puede hacerte o transmitirte bastantes cosas, ¿no? Eh, no solo no solo es genial independizarte, no solo te lo pasas bien, sino que también sentí mucho la soledad. En, ese momento siempre estaba acompañada de gente y llega, llegué a un piso en el que el frío y mi soledad se unían cada noche, ¿no? Entonces, mm, porque sea un sentimiento más negativo, tampoco dije no voy a fotografiarlo, sino quise la rabia, el, llanto, todo. Me gusta fotografiarlo todo, porque creo que tiene bastante, bastante chicha, Y bueno, llegó un día que, bueno, yo iba colgando estas fotografías por, por Facebook, porque, bueno, soy un poco fan de Facebook como la gran mayoría de los, de los jóvenes, y, y, lo cuelgo, y lo cuelgo todo, la verdad. O sea, me voy a buscar el pan y cuelgo una foto, me voy a buscar el pan. En mi caso, en este preciso momento, pues colgué una foto de mis pechos, ¿no? Y no a todo el mundo le gusta. Eh, puede ser que esa persona esté a kilómetros, eh, sea de otro país, pero a lo mejor es el vecino del tercero, ¿sabes? Yo no tenía ni idea. El caso es que me denunciaron la foto. Entonces, de alguna manera, mm, jugué con el hecho de decir, ostras, me han denunciado, tengo que venirme abajo, no, todo lo contrario, hacia arriba, porque pensé, ostras, sácale todo lo positivo a lo negativo. Y de ello, pues saqué eh, las fotografías que son más críticas, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es un poco la, la crítica a hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero con mi cuerpo o con mi imagen. Y, bueno, de ahí es como salió una pequeña, una pequeña inspiración que me hizo eh, seguir un hilo en el que, bueno, me siento muy cómoda y soy totalmente yo. Entonces, mm, soy partidaria de decir no... <clears throat> a ver, ¿cómo os lo digo? no es como enseñas tu... No, eh, no, mm, da igual como enseñas tu cuerpo. No, espérate, que lo tengo apuntado. <laughs> ¿Sabéis? Es que lo, tengo en la cabeza, pero a la hora de decirlo, para que vosotros lo entendáis, no es lo mismo. Eh, no es como, no, es que enseñes tu cuerpo, lo importante es no enseñar tu cuerpo, sino cómo lo enseñas. Es decir, no tienes por qué mm, esconderte, o sea, seamos francos, no es, más guarra la que enseña, sino cómo lo enseña. Eh, a mí me han tachado de todo, de todo, por el simple hecho de, bueno, hacer unas fotos que no, no son de la primera comunión, ¿no? Pero tampoco es algo que sea, bueno, me han hecho artículos que me insinúan que es pornografía y yo pornografía no lo considero. Entonces, de alguna manera intento como, bueno, eh, denunciar esta, esta manera de pensar que es un poco antigua, es bastante cerrada, pero que la respeto. Tampoco machaco a esa gente que piensa, ostras, es que a mí no me gusta lo que haces. Bueno, pues como opiniones tuyas hay un montón. Entonces, como yo no puedo controlar la cabeza de cada persona, simplemente me expongo y si la gente quiere alabarme, pues genial, y si no, pues las críticas vienen y van y no importa como de qué lado sean. Eh, normalmente me hago las fotos en casa. Me gusta fotografiarme en casa porque es la manera más... es donde me siento mejor, es muy personal, es muy, es muy íntimo, aunque luego lo cuelguen en, internet, para mí es muy íntimo. Eh, el hecho de estar en casa sola, sin que nadie me mire ni nadie me vea, eh, me siento muy cómoda pero a veces hay excepciones si me voy a la playa o, bueno. También decir que mi fotografía no es extremadamente explícita, sino que juego con ese te enseño pero no te enseño. Y los blanco, el blanco y negro me ayuda muchísimo. Pero no es un no solo hago blanco y negro, a veces la fotografía requiere el color. Y el color yo lo no quiero decir que el blanco y negro sea serio, ¿no? pero queda más, más elegante para mí. El color lo veo como más divertido, más fiesta. <laughs> Entonces me gusta mucho hacer series y hacer fotografías irónicas, porque, no sé, lo encuentro divertido y como las fotografías la hago para pasármelo bien, tampoco es que, bueno, solo piense en blanco y negro y punto. Eh, esta fotografía, por ejemplo, fue una de las primeras que me censuraron en Facebook y, bueno, decir que fue una de las primeras, quiero decir que empecé, sigo con el blanco y negro, pero el color cuando me gusta pues lo pongo y no lo, y no lo dejo a un lado. Eh, no es fácil hacerse un autorretrato, es bastante difícil. Mm, a ver, Sí que es fácil porque aprietas el botón, disparas y ya está. Eh, coges un espejo, mm, delante. Pero cuando quieres ir un poquito más allá y trabajarte las fotos, em, la verdad es que a veces tengo que hacer magia. Porque no solo las manos me ayudan, sino que los pies eh, soy una crack. <laughs> Eh, no solo los espejos, sino los reflejos de las gafas me dan mucho juego y me gusta mucho mostrar un poquito lo que normalmente no se ve, que es eh, lo que hay delante de la modelo en este caso. Y las gafas pues me permite completamente pues hacer estas, bueno, este tipo de fotos, ¿no? En el fondo la verdad es que, como os he dicho antes, trabajo en casa, entonces se ve completamente mi escritorio con mi trípode y mi silla y lo encuentro bastante cercano. Me gusta mucho ser cercana a la, a la gente, a la persona que está viendo la foto, porque pienso que mm, nadie es más que nadie porque yo haga una cosa y, una persona me admire no significa que tengas que estar por encima. Me gusta mucho pues hablar, o sea, hablar en el sentido de hablo contigo, contigo, pero no así, porque me pongo muy nerviosa, ¿vale? Em, bueno, al igual que los reflejos, los espejos, me intentaba un poco, me gusta mucho explotarlos, ¿no? Porque los encuentro bastante, bastante mágicos. Eh, puedes, la verdad es que puedes estar haciendo una foto enfrente de ti, pero lo que hay detrás de ti también puede ser bonito. Entonces, haciendo una composición con los espejos pueden salir verdaderamente cosas súper geniales. Y bueno, la verdad es que tampoco tengo mucha más cosa que decir. <laughs> no sé si he sido muy rápida, muy corta o no lo sé. El caso es que, bueno, espero que os guste mi fotografía y si no, también me gustará escuchar. Porque, gracias, Montse. Porque Uh, L'idea de, de, de fer aquesta explicació i de, i de veure aquesta... Ara poder direu, oh, ara ja ens hem allunat de, de, la, de la novel·la a la novel·la es fan fotos no? al final, això ens servia d'excusa per, per, per lligar-ho tot i era poder en el moment en què, en què la veien ella fent, fent les fotografies i em consta, perquè amb la, amb la Montse hem anat parlant doncs que la novel·la a ella li va impactar en, en, en certs fragments i així no sé si ella, tu em vas comentar que potser tenies al cap doncs, algunes fotografies. Sí. No les, no les ensenyarem avui. No. <laughs> Ella em va dir que havia fet algunes, però que no, es, no les trobava a punt per, per ensenyar-les i que potser en un futur, doncs, doncs igual que està preparant ara una, una superexposició, més Sí, és <laughs> doncs potser algú algun dia es dedicaria a juntar aquestes fotografies i els fragments de l'Ogawa, ja li dic que jo ja la presentaré i tot això però, però que em va semblar que, que també en ella li, li, li podia inspirar perquè igual que ella veu ella és fotografia jo, jo, jo no em faig fotografies sí, penes, eh? més per res perquè tinc un germà bessó i és un caos això de fer-se fotografies i penjar ja, no me'n confon ja, ja no faig però, però clar, ja aquí ens ha explicat per què fa aquestes fotografies com, com la relaciona, etc i durant el debat ho vam, ho vam explicar una mica si, si algú considerava que això fos art si incomodava, si no incomodava en aquest sentit la novel·la que hem llegit us ha incomodat en alguna part en alguna part no tenia tres opcions, convidar un japonès o una japonesa aquí no parlen gaire i menys amb, amb, amb occidental perquè tinc una companya la Núria que treballa aquí a la biblioteca ha estat al Japó i allà ho comentava això diu, és que encara que els convidessis no ens explicarien massa res dic, bueno, doncs descartem el d'això perquè jo, que també us he anat donant informació sobre el xivari i sobre les tècniques que s'utilitzen a la novel·la de dominació sexual o de dominació, dominació eròtica o com ho vulguem dir doncs clar, que nosaltres podem descandalitzar una mica i podem un japonès diu, home, però jo la veïna del tercer ho fa, ho fa cada dia i a més a més és tradició i ells poder veure la novel·la d'una altra manera. Però a mi no m'interessava això, jo volia que, que com a lectors, com a lectors d'aquí, doncs llegíssim la novel·la sense aquest referent perquè no el tenim i que poguéssim comentar el que, el que ens vingués a gust. I, i, i la Montse també em, permet, em, em permetia parlar d'una altra part d'art o, o no art que també ens pot incomodar, que també el podem tirar ella al Facebook, és que la setmana passada així encara tenies una notícia que havien tornat a denunciar, ¿no? Sí, me, me, quitaron fotografía, me dijeron, o las quitas o te lo cerramos para siempre. yo, vale. <laughs> Entonces las quité, quité todo el... Todo... ¿Eh? No está para Facebook, pero no cobra sí. No, no, lo... ni un bebé desnudo. Pero es muy, es muy... Bueno, yo, yo, yo, <laughs> Yo, yo soy bastante consciente de, porque yo me he leído las normas de, de, Facebook, ¿no? Pero a lo mismo que defiendo el hecho de, ostras, yo quiero colgarlo, mm, no se puede, no pasa nada, yo lo quito. Pero también me da un poco de rabia el hecho de que te, te censuren una mujer dando el pecho o una mujer enseñando el pecho y, y luego permitan fotos mm, de maltrato, ya sea humano, animal, mm, vejaciones, lo, lo que sea. Entonces, Mm, ya hemos conseguido que el, amamantar a un, niño mm, se pueda, pues de alguna manera, se permita, porque ahora se permite. Pero el hecho de, colgar una foto desnuda de una mujer no se puede. Entonces, yo creo que si poco a poco vamos eh, haciendo piña y consideran. Hay fotografía que es de desnudo en, Facebook que no es arte, para mí es pornografía. Entonces, yo creo que deberían ser un, poco un poquito más abiertos de mente y diferenciar lo que es arte de lo que es ofensivo o que no es adecuado para esa página. Esa es mi opinión, pero vamos, que... ¿Y por qué Facebook no permite eso? Pero... Porque son moros. ya está. Y algunas Perquè són americans. Perquè són, hipò, perquè són els hipòcrites. Va, a mi li censuren a ella. A, jo, a fotos de mi donant de mamà encara me les van censurar fa res. Sí. O que perquè es veu un mugró i es va sí, desgraciat i l'altre està allà tirant, està posant un, un paio amb una pistola en el cap d'un nen i va, cap problema, això ho puc veure ningú. Pero los pezones de mujeres los censuran, los Todos, de hombres... Los de hombres no, los de hombres hi havia una campanya. Entonces, van fer una campanya, van, van entrar una campanya en la qual es, uh, era una dona i es posava, no me'n recordo com era, es posava una foto sí. d'un mugre d'home o alguna cosa així. Però, no, ya, pero yo, no, yo no creo que sea por, por, porque salga un pezón, porque... Mmm, me he llegado a poner gumets en los pezones y no, y no ha pasado, o sea, me, los, me han quitado la foto por y te lo explica. O sea, yo creo que tienen una aplicación para cada fotografía, porque esta mm, fotografía em, tiene un contenido provocativo. por sí, el puto de Sí, claro, eso... No, o sigui, jo vaig allà y te veo, o sigui, tu vens, me veus la foto aquella donant a mamá que es veu el meu bro, mm. dius, ai, no agrada Fas y ja te ve l'altre i te diu, ah, te l'ha denunciat, o sigui, t'han denunciat. Bueno, potser m'ha denunciat denunciar de matemania. <laughs> sí. sí. Es, injusto como, Pero, como explicación. Ante todo esto, yo pienso que en cada casa hay unas normas y si tú entras en casa de alguien y las incumples, pues normalmente lo normal es que te echen. Yo lo entiendo, ¿eh? lo que pasa es que yo soy muy cabezona y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Esa es mi, mi manera de pensar. Pero te metes a la página. Sí, luego está el blog, que es, eh, no sale aquí, pero ahí es donde cuelgo quizás cosas más explícitas. Explícitas me refiero a enseñar sin tapar el pecho. Eso es lo más explícito que puedo colgar. O alguna, bueno, alguna situación un poco más para mayores de 18, pero vamos, que no que tampoco hago nada que no hayamos visto ni hecho nadie. Y en esa página pues no, no existe puedes tienes una opción de decir, ¿quieres recomendar esta página a todo el mundo o a mayores de 18? Yo, yo lo tengo para mayores de 18, pero más que nada porque respeto a la gente que tiene hijos y que le pueda ofender y como, bueno, mm, un poquito por respeto, porque hay gente que es muy, muy sagrada, ¿no? Entonces, yo te he avisado, si tú has entrado y lo has visto, no es mi problema, es el tuyo. a les novel·les això no posa eh? i per tant a, a la novel·la que hem llegit que si voleu ara ens centreu una mica a la novel·la com que la Montse també l'ha llegit si, si, si vol afegir amb qualsevol comentari doncs també com tothom doncs la novel·la que, que hem llegit si voleu començar a parlar per on vosaltres vulgueu però lògicament a la, novel·la és per adults no posa per quina edat és ni el contingut no sé què ja n'hem parlat una mica amb el debat del, del, del Facebook però comença com una diguéssim, amb l'ordre de Calla Puta no? que aquest és l'inici que la Mari queda fascinada per aquest ordre d'aquest home d'edat de, no sé quina edat li posàveu 70. 70 tant? Tenen. Diu que té 50 En algun moment... Diu que té 50 En algun moment diu que té 50 llars, en algun moment diu un home de mitjana edat... Hi ha un moment que diu que es pot que s'emporten. Sí. Si no té 17, jo em vaig doncs ser Aquesta novel·la té, té, té algunes dificultats com a actors. Primer, que ens hem de situar al Japó, és a dir, però no ho sembla, hi ha moments que no jo, jo, jo ho perds a vegades sí, sí, amb els protagonistes algú va dir ostres, sort que has dit que eren del Japó perquè jo els veia no? <laughs> com, com... no sé si és important això eh? per, per, per entendre la novel·la després l'edat del, del protagonista tampoc queda massa clara el nom té nom o no? no, no, no, té nom? traductor, no? Bueno, només la Mari té és el traductor només la Mari, no? només la Mari Sí, sí, sí. més que la mare és la mare la, la, la treballadora mm. i bueno, no sé és que en pocs elements no hi ha gaires personatges, en tota la novel·la no hi ha masses personatges i després, doncs, amb aquest inici amb aquest ordre que en ella la fascina que ja veiem que aquí passarà alguna cosa estranya doncs realment a la primera part doncs, que ens ensenya una mica com és l'hotel Iris, etc. després ja arribem a la primera trobada on ella declara que no sé si això que m'ha fet és normal o no i ens explica el que li han fet i aquí vam començar a conèixer aquesta, que això del Shibari amb la Montse parlant un dia doncs jo, jo el dia que vaig anar a veure diu sí això de les cordes és, jo em sona alguna cosa ho vaig veure en, un, en una pàgina i després jo vaig buscar-ho tot i vinga, allà informació del Shibari que, que va haver-hi la Lia no és aquí però jo un dia vaig penjar una foto de la Lia Ai, i, el, i va haver-hi un malentès que, que, com que no hi és no li puc dir però <laughs> vaig dir que la foto era de, jo em referia a una foto antiga, antiga. vaig posar una foto d'una dona penjada amb cordills i així, i la gent va interpretar que es havia penjat allà dalt. I, bueno, que em volia disculpar si no havia entès la fotografia. Però he anat penjant fotografies de la Montse, he anat penjant fotografies pretes d'internet sobre la tècnica del Shibari, i després fotos de, de l'Ogawa i de les seves portades, que també l'Elis, que no ha pogut venir, va fer... va trobar sí, portades, els objectes, no sé per on voleu començar, si què voleu comentar? Va, algú que comenci amb alguna cosa. Què? Alba. No? Perquè, diguéssim, què us ha sorprès de la novel·la? Us ha sorprès aquesta, aquesta relació, la incomoditat aquesta que havia sortit? És que jo crec que el que més incomoda, almenys a mi, no, o sigui, que fan, que facin. Però la diferència d'edat, i pensar, jo, una noia de 17 anys amb aquell senyor que jo me l'imaginava de 70, i, i tot el que anàvem fent, o sigui, més el, el fet de, de, de la diferència d'edat, i mira, mira, mira, agoniós, jo què sé. I llavors el, bueno, la falta d'autoestima d'ella, que sí a tot i venga, home, una mica de criteri. <laughs> no? Bueno, jo la no la veia tan... jo el problema no creo que fuera... Bueno, para mí no era la edad, sino la poca personalidad que le han dejado. O sea, no le han dejado tener personalidad. Ha sido como tienes que estar aquí, hacer esto, se te muere este, este, este, pues ahora tienes que seguir para adelante como yo diga. Entonces estaba como un poco impuesta, ¿no? La sumisión total, sí, si eres sumisa total a todo. Sí, Entonces no, no, no, elegía lo que quería porque era en plan, iba como un poco eh, lo que, la marcha, lo que lleve la marcha. No va único ni clar... I l'únic moment que decideix, que se quan s'emporta una bota al iris tampoco no crec que ho faci per... O sigui, sembla més aviat per per, per incomodar no sé, bueno, ella ho diu, bueno, per, diu per, no? per, per, per, per, que volia que em castigués de veritat no? per, tant, per això que no... però sempre decideix ella, és ella la que va allà si, si no hagués volgut anar el primer dia o sigui, ella sent una atracció jo trobo que que té la necessitat de, de que li ordenin coses perquè ella hi troba allà plaer també. Però per això, però, però per això, és, l'esperit de, de, de submissió, de ser sí, sí, Però, necessita. Està sotmesa a la mare, està sotmesa... A mi, a mi em va fer la submissió de la mare quan la mare va pentina, que li tira sí. fort els cabells, amb quan mm. ell la lliga amb, amb, amb, amb les cordes. Llavors jo vaig veure com una relació yo pues la manera de, me va fer l'efecte que la manera que ella li representava l'amor era con la madre le estiraba porque era el único rato que estaba para ella mm. i llavors la meva sensació que buscaba la muerte a, de que d'aquests sus tipos de relaciones. no sé o em home, le busca buscar pero yo no sé qué busca. Yo creo, que, yo creo que busca la liberación de la madre, que es lo único que ha visto. Porque la, la, madre le dice, tienes que ser así, tienes que hacer esto y no puedes ir aquí, ni al dentista puedes ir. Entonces ella, mm, la, la vía de escape que encuentra es este hombre y pienso però, que es... Però hagués trobat un altre, vull dir, sí, és el que dius tu, ha sigut ell perquè se'l en ell, però hagués sigut un altre... Sí, això és llibertat, és una submissió, és una submissió molt forta, no? El, el que accepta ella sé, jo, eh, que la llegués amb els cordills, jo, mira, però el tros dels mitjons... Oh, sí. I no és l'edat, eh? Perquè el mitjó m'hauria sí. sortat igual amb una parella de 20 anys, tots dos. No, sí, però la submissió sí, aquesta però... ella, no? Que acata qualsevol ordre que ell li doni sobre... Home, li pot... eh, no? Fa, fa, l'obliga, diguéssim, l'obliga moltes més coses que part de, de lligar-la, perquè s'acaba menjant els seus propis cabells, menja com un gos a terra, diguéssim, al, al final, a la part, la part final de la novel·la, diguéssim, la relació de, de, de, de possessió i de, i de, bueno, d'obligar-la a fer coses va en augment, cada vegada va, va, va més, la, la Isabel ho deia, fins al càstig final, no? Diguéssim, jo crec que és una novel·la, diguéssim, estem davant d'una... Jo, pel meu punt de vista, a vegades en les novel·les se'ns expliquen històries, i en canvi, jo crec que l'Ogawa el que fa, l'Ogawa és, fa un, un, un, una obra d'art, sí. és a dir, és més propera a una obra de teatre planificada, amb uns objectes, amb uns símbols que repeteixen, que segueixen està molt ben pensada la novel·la no, no és una història que, que ell inventa i no sap on anirà sinó que a mi em dóna la sensació que només començar l'escriptor ja sap com, com vol acabar aquesta novel·la. No em creuria que vingués aquí i digués jo quan vaig escriure aquesta novel·la vaig començar un personatge i la, novel·la, i la novel·la em va portar allà on, va, on vaig voler. No, tots els objectes el... estan molt ben triats no? i van apareixent i tots tenen un vincle entre ells no? que ens relacionen amb el lligar. És simbologia amb els objectes? Clar, jo crec que sí. Bueno, els objectes són molt importants. L'aigua es repeteix en tota la novel·la. L'aigua, símbol de la mort i de l'ofegament. Eh, s'ofega el ratolí, s'ofega el, el nen, aquell nen que ell havia vist que s'ofegava una vegada s'ofega, ella s'ofega diverses vegades amb el, amb el mocador, gairebé mort ofegada moltes vegades i acaba ofegant-se el, el, el, el traductor després els objectes que, que vam anar mirant l'oli de camèlies la, la, la, el fet de pentinar el cabell és el símbol de la llibertat o de, o de la submissió com vulguem crec jo perquè el càstig final quin és? si no tallar-li els cabells i que la seva mare per fi la deixi diguéssim la seva mare ja no la patirà mai més un cop ha passat aquest càstig final està molt lligat com, com a novel·la funciona al final poder precipitar, precipitat molts va dir, hòstia, quin final precipitat però és que per mi que estàs ella, ella ja el tenia al final ella ja sap que, que, que, que li tallarà el cabell al final si no les esquisores que tallen la roba sinó aquelles esquisores que apareixen tan sovint que hi foten allà les esquisores que hi fot el, el, el, que hi fa un ganxo que hi fa, diguéssim, tot està com molt meticulosament triat pel meu punt de vista, no sé si jo tinc la mateixa sensació i a sobre la poesia que hi ha al voltant de tota la novel·la és que tot està super ens ho va donant però ja com, com ella vol, diguéssim, no, no, no som nosaltres, sinó que la novel·la ja està feta, crec, crec jo, eh? tenia aquesta sensació. El tema que tracta dintre, clar, jo crec que la mare és aquí la novel·la és, és la mare no penseu que la mare és la, és la, la clau de tot sí? i crec que al final la relació amb el traductor era el de menys deixant de banda una relació molt forta eh? ara no vull però bueno, ja ho vaig dir al principi crec que la clau és, és la mare i el fet que no hi hagi pare també, perquè es deixa entreveure també com tractava el pare la mare Llavors crec que el fet que hi hagi una mare tan, tan forta, que és la, el pilar que aguanta tot, pilar, i llavors estreny les cordes, no? En aquest cas també. Jo, més que res, molt traductor. És que la, aquella vegada que us vaig posar un, una entrada on deia que l'Isabel havia explicat això, no? que, que la Sílvia ho deia, no? l'illa, la, la terra ferma, l'illa, com la vida, però la vida entesa en què ella se sent viva a, a l'illa, encara que estigui més a, por, a prop de la mort. En canvi, se sent morta a, a, a l'hotel. El, el, el traductor és un mort, però que vol viure a través de lo que fa. Diguéssim, està ple com de coses, de símbols i de simbologia i d'explicacions de, de, d'aquesta mena de contrastos entre, entre un lloc i l'altre, com superben, superben estudiat, crec jo i, i com a lector les, va, les vas intuint les coses fins, a, fins al final que tot, tot lliga una mica o, o aquest final no us acabava lligant per què el vau trobar? No, sí que lliga però mm, jo vaig trobar o sigui, potser me, se me van quedar personatges potser sí, després hi penses i dius, mm. d'acord, a mi el nebot potser que m'importa, vale? va aparèixer allà el traductor pues, doncs havia de morir, per què havia de morir? primera, o sigui, perquè havia de morir el traductor? ella podia alliberar-se mm igualment, un cop li has tret els cabells ell no és que el nebot és com si és un objecte més de sí, la novel·la sí, l'utilitzen sí. per què? per provocar el, la gelosia màxima en sí, el traductor per perquè la castigui al màxim en ella i a partir d'aquí ja ha sortit molt bé, el personatge secundari vinga, fora. ja, no? no sé, tinc aquesta sensació al final diu, i el, i el nebot no va aparèixer mai més <laughs> i és obra, si bé, com que no parla <laughs> el nebot sense llengua també Sí. És després, per, si voleu parlar d'aquesta part fastigosa i poètica de la novel·la, perquè, clar, Palianuc ens va deixar tots com impactats que és, que és, un, és un bèstia, però que, és, que aquesta dona... És molt Però és que, però és que ho, ho, ho, jo ho vaig dir. Uh, jo la sensació que tenia quan vaig començar a llegir era com veure d'una cara transparent, d'un vel, perquè tu, tu fa, te fa bonic, o sigui, jo no, sé com, no he llegit res més de i, i tinc ganes, eh? però et fa tot aquest fàstic que et pugui fer la relació amb el traductor, el fàstic que et pugui fer la, la, la, la imatge, suposo que us diré, la imatge d'ella quan eh, aboca la llengua, la boca i així t'ho feia poètic, semblava gairebé bonic sí. o sigui, a mi m'ha agradat per això, no m'ha agradat el tema potser però, però la novel·la en si m'ha encantat per això perquè hi estava a gust, sentia la incomoditat me la feia passar per la manera com ella tu veia, ho, ho veies com... Per això, en algun lloc la tindaven de... El Gala la, la de la poètica del fàstic, eh, que ella mm. fa, fa poesia de tot allò que ens pot eh, aparentment semblar, semblar fastigós. Clar, l'hotel Iris, el primer capítol, quan, quan et retrata com és l'hotel, sí. aquí jo no hi vaig ni que, ni que em matin, i el tio sempre tenen ple, saps? Està ple de gent, ja siguin putes o no putes, però està ple l'hotel Iris i, i en canvi el, el pati, la, la figureta aquella de, de, de l'estany o així, tot, és, tot està depriment, ron, és lleig a, a matar, però coi, aquests japonesos són guais. <laughs> no? Tenen aquest toc que, que bueno, tot, tot passa com si fos el més normal. I jo crec que això no hem convidat al japonès, que ens podia haver donat joc, però però jo crec que té, té a veure amb els japonesos els japonesos algú, la Núria i algú altre comentava no sé si l'Alba el dia que va passar quin va parlar de que tenen una màquina expenedora de calces brutes ostres ah, clar, al Japó al mig del carrer hi ha una màquina expenedora de calces brutes Clar, sí. Una gent que té màquines expenedores de calces brutes, des del nostre punt de vista, no estan bé, no? Clar, jo crec que, ah, que ens falta una mica la, la, el, el punt de vista aquest cultural per acabar d'entendre la novel·la, perquè nosaltres ens pot haver incomodat més o menys, que a mi, des del moment que veia que era una relació tan consentida, tampoc no penso, mira que faci que No, és diferent que jo, que, sí. No, que aquesta noia, ella se sent... Però veies que ella, de fet, ho desitjava moltíssim, amb la qual dius, doncs, no estan bé, però <laughs> s'han anat a trobar, no? Doncs fantàstic. Ara jo en fi. Però, però sí que, no sé, jo no, no conec massa la cultura japonesa, però tinc una amiga que hi va viatjar fa poc i, i, i realment te'ls te descriu, almenys des del nostre punt de vista, una societat una mica com gairebé malalta, no? De, de, de que són gent molt estranys, inclús que, que s'intueix, no? De com... Sí i llavors eh, de fet són tots éssers que, està, que estan molt sols no? que estan molt sols i, i que, que, bueno, que, que, que la seva posició al món passa per no sé per, per, per, per aquesta mena de, de perversions no? i, i és, no sé, és, és, és en el moment potser que se senten més vius Sí, perquè la, diguéssim, per exemple, la dona de fer feines, que també és una dona solitària, sola, amargada, segurament, ella sent el plaer robant, no? Vull dir, només, només sent plaer és com la de ratlla, només, només sent plaer eh, robant objectes per senzills que siguin, no? I també se'ns la descriu com una dona, doncs això, solitària. La mare és una dona autoritària, li importa un ple de tot, ella mentre tingui els seus diners i les seves habitacions planes, la seva filla també... En certa manera cobren identitat a través de la seva raresa, no? El traductor, quan te'l descriu, també pot semblar un, un personatge molt gris, molt tal, molt posat i tocat, no? I llavors, quan a la intimitat, no? Home, és bo el fragment en què diuen es passeja sempre per la mudat pel poble i així, i diu, com tots els pervertits és a dir, aquesta visió que els pervertits van pel poble mudats i, i, i sense dir res a ningú i tal clar, és un personatge una mica sorprenent clar, en, ella, en ella li, li atrau aquella, aquella d'allò i és el que diu, diu ella diu, si ella no hagués anat a buscar si ella no hagués tingut aquesta sensació de, de conèixer aquell home que, que havia sentit aquella pulsió tan forta per l'ordre doncs segurament la història ja no existiria no? però la, tendencia a anar a buscar y a partir de aquí... Yo creo que la, el que fuera de una planta tan, tan agradable, tan bien vestido, tan y luego fuera tan a la inversa, o sea, tan mal educado a la hora de dirigirse a ella, era, yo creo que era lo que más le atraía, esta, este choque de, personalidades. Es de una manera, o sea, físicamente es de una manera, pero psíquicamente es de otra, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más le enganchaba, porque, como he dicho antes, no, no, no, no conocía otra cosa, pero eh, bueno, pienso pues eso. E incluso la madre pienso que era muy débil, porque al final del libro mm, apenas se escucha, se, se, se oye a la madre, y en el último momento cuando vuelve de la isla, mm, la madre se vuelve un poco como histérica llamándola, pero no ha expresado ningún momento de, de, cariño hacia su hija en todo el libro. Entonces, yo creo que la madre tiene un escudo en el que yo soy así porque me han pasado muchas desgracias y las evoco y las pago contigo. Esa es mi opinión. Sí, en la vida que espera la pobre Mari. Home, però, però després d'això no?, una manera o sí, canvia molt però, la vida de la mare sense el teu dubte jo no dic robotel vull dir que, no, a més a més sense la possibilitat que la mare la pentini l'únic moment que té de relació amb la mare per tant encara és més, queda com més fosca sí, sí. No, jo, la, jo la veig més alliberada eh, però sí, jo no, no sé. què dieu aquest grupet va Diu coses. A mi em va sobtar que li va donar la mà. Jo que els japonesos no es tocaven <laughs> no sé. Yo no sé qué ocurre de los dos besos, ¿eh? porque ya la tenemos, ¿eh? No, no, no, distancia, ¿eh? I aquí en este, mamá, bueno, dins del el restaurante, que si no tens presa de la prostituta, ella li agafa la mà. Sembla que és la primera vegada que ella és protagonista, li agafa la mà. És que també en el passeig eh, per el parc d'atraccions jo crec que allà la figura del pare o del pare ausent sí, sí, sí. també, també és molt present no? ella, ella necessita, que, que, necessita aquest traductor abans que sàpiga el que li farà el necessita com, com, com a persona per estimar-se, no? està sola necessita algú que, que, que li faci li faci cas, la carici la, la, la faci sentir viva el que passa que clar, la fa sentir viva d'una manera doncs, poder bestial o, o, o bastant més forta i ella doncs yo creo que le hace apreciar la vida dándole tanto dolor. Le, le hace sufrir para que aprecie su vida. Bueno. Bueno, pero ell es un profesional de eso eh? Sí. No? O no? pero no puede ser que el busqui perquè ella no, no coneix altra relació que sigui aquesta de que la portin tota l'estona? Ja, però... Saps, no? Però em refereixo que, que ell no és la primera dona amb qui està i fa aquestes coses, això queda claríssim. Ah, no, no, no, vull dir, té una traça amb les mans, etc que, que, que ho diu, no? Perquè això del xivari, la tècnica aquesta, si vau llegir aquell article que van passar o altres coses, clar, parla d'una tècnica tradicional en què el, la, la gent que la porta a terme té una gran... Doncs, igual que fan el, la cerimònia del te, doncs, doncs fan aquest tipus de cerimònia i que una gran agilitat de mans, de, de fer els nusos, una, una tècnica sé, com molt apurada i és, i és el que, encara que no se'ns digui la novel·la, doncs el que, el que fa amb ella, fins i tot el ganxo que, que, que té a dintre... No tothom té un, un rebost amb un ganxo clavat a dalt, encara que hi pengin llangonisses. <laughs> Diguéssim, aquell ganxo, que ella em dona la sensació que l'ha fet servir més d'una vegada i, que, i, i ja sap per què, el, per què el té allà, no? Vull dir que, que sí, que segurament buscava alguna cosa més, però, però el que es troba no crec pas que... No? Però clar, ell, ja, ell ja veu com és, perquè la primera imatge que té d'ella és ell sortint de l'hotel i diu calla, puta, llavors... Alguna cosa fa. No, si, no t'agrada això ja no hi vas. Home, de fet, quan se'n va amb una bota a l'habitació d'hotel que es diu, amb el nebot és diferent. Exacte. I però ella torna amb el traductor, Exacte. perquè és una obsessió malaltissa, no? Jo crec que sempre, perquè sempre... però jo crec que si no s'hubiera ido el sobrino, no, no, yo creo que hubiera seguido con los dos, porque el cariño y la delicadeza que le da uno eh, y el otro, no sé, són com dos polos opuestos. Però segurament a la novel·la jo crec que només està utilitzat perquè ell ho diu mateix tot, per fotre-li no? per veure fins on és capaç d'arribar el traductor no? Mm. és que viu molt diguéssim, el traductor la fa viure al límit i això és el que ella li atrau el que la relació atrau més diguéssim, fins a on te pot arribar sense sense matar-me. Ella està a punt de morir intuïm més d'una més d'una vegada, no? Aquest mocador, a més amb aquest mocador <laughs> que, que també té aquests, aquesta simbologia tacat de sang, que és el mocador en què va morir la seva dona. No sé, hi ha molts objectes i moltes coses que, que ens, ens queden una mica... El mocador aquest dona a entendre que aquesta en un moment determinat passa normal. No? No. Sí. Perquè, sí. Bueno, va ser... Bueno, tenia un passat té un passat té un passat però no se'n poden diferent no, evidentment no, deixa, no queda enteses no? però que el mocador que el guarda és un mocador que no, com si aquest home seguís jo per mi eh? sí, sí, seguís sí. trastocat o seguís no? Bueno, bueno, si el guarda ple de sang, més a més, vull dir, tot se t'amagarà el dona i guardaràs aquell mocador ple de sang, la pregunta és aquesta, no? I el doncs fet que la cunyada, la cunyada estigui renyida, renyida amb ell no? i que s'entengui amb el nebot però no amb la cunyada no? que no sé, no sabem quin passat hi ha no? si va deixar entendre ja un passat no, però jo crec que jo crec que tenia la mateixa relació amb la dona la dona mm. consentia i punt sí. i ja està i crec que potser el mocador és perquè forma part d'aquesta mentalitat una mica malaltissa d'aquest home i és un objecte, ell és, és un fetichista aquest home per mi és, o sigui, però no en no, no, li agraden els peus, bueno, és el tema del xivari de les cordes i de, de, de sotmetre i d'humiliar. Jo la, les, em sembla que és al final, no? quan ell la lliga i la fa fer, adoptar totes les posicions agudes i per haver, ara és taula, ara és cadira, ara és, és el que diu no? el domini que té de la tècnica, jo no crec que sigui quan va morir la dona que diu, mira, vaig a fer macramé. <laughs> No, no, no, jo crec que no, ja té aquesta i ha estat estar sol i en la soledat tots els, tots els, els, els personatges per mi una, és una novel·la i hi ha un punt, ara ho estava buscant però és que no ho trobo hi ha un punt en què ell diu que, que, que, que malgrat tota la gent que hi ha doncs, se sent sol i que sempre ho estarà amb els sols no? jo crec que és una novel·la ben bé de soledat, retrata la soledat de la mare després que s'ha mort el pare retrata la soledat de la mare i que no l'estima ni veu en, en ella o sigui, no, perquè tot li dona un, un efecte, ella busca però eh, la Mari està sola la, la, el traductor està sol i el nebot està sol perquè ell ho decideix d'acord? i fins i tot la, la, la criada, la criada també jo crec que són moltes soledats juntes i coincideixo amb ella que troben un, el, les, el, la seva essència en diferents coses la mare en, en, en, en, o sigui, en no protegir, o sigui, tenir lligada la filla, la, la filla en, en tenir aquesta relació amb el traductor, el traductor en, en sentir-se viu sotmetent a un altre, o sigui, tots van, van sentint-se vius amb alguna cosa, però la soledat hi és, i, i a mi bueno, una cosa m'agrada, un, un sentiment flota tot el rato això del tema de la soledat, ja dic, estava buscant això de, de mm-hmm. que estàvem sols, però, però jo crec que ell, que el, el que dius tu, jo crec que el traductor no, no. Ets ja ho és i... Ja ho és. Jo era una mica pervers abans. Ja, que... Sí, potser el millor... Imagina, no, però lògicament, lògicament aquest, aquest episodi que, que marc, marc, marca la seva vida segur, no? diguéssim, l'episodi aquest, però marca més la seva vida en, en què de, des de llavors se'n va a l'illa a viure sol, diguéssim, i es converteix en un home solitari desconnectat de la, de la seva família, això és el que ens dona a entendre novel·la, no? I que l'únic lligam que tenen és aquest nebot que, a més a més, la dona morta, per salvar-el, no el va deixar anar i per això hi ha tota la mala relació mm. entre... Si hagués deixat anar el nebot, s'explica que ella hagués pogut descordar-se al mocador i no morir eh, eh, estirada pel tren. I clar, la, la cunyada té aquesta... Vull dir, s'acaben barallant per això, perquè ell, ell, ell li diu a la dona que el deixi anar, no? Mm. Quan, sí i en canvi ella no ho deixa anar i, mor, i mor per aquesta això no sé si marca en el fet de les seves tendències sexuals que no crec, però sí que marca en la novel·la a tots els personatges aquest present i passat una mica doncs, tràgic no? I, i a més a més li permet a l'autora mantenir una intriga amb el mocador i, i si fugarà i si havia matat la dona ja d'aquella mateixa manera diguéssim, per això torno a repetir és un altre objecte, un altre això que utilitzat a veure, la traducció, per exemple. El traductor està traduint una novel·la, en teoria. No sé què fa, però diu que tradueix una novel·la, on la protagonista es diu Mari i que manté una relació amb un home que també la fueteja, que també és un altre recurs que jo veig com a novel·la per, per, per relacionar els dos personatges perquè tinguem la por o, o, o, o, o intuïm que això acabarà com acabarà si, si la Mari de la novel·la l'estan fuetejant, dius, bueno, et queda un moment <laughs> per... et queden dues pàgines perquè et passin el fuet, i realment al final <laughs> agafa el fuet i, i cap aquí, cap allà. Per tant, jo crec que tot està... No sé, a mi m'encanta com a novel·la perquè, perquè trobo que, que no hi falta de res i que tot té un significat, no? aquella anècdota que diuen del teatre, no? no sé qui, que si hi ha un clau al mig del teatre i ha d'acabar-hi algú penjat, no? Deia? Eh? No l'has sentit mai, això? No. no. Aquella gent que sap fer aquelles... Que diu, com va dir en no sé qui... Jo no ho sé fer, això, perquè no me'n recordo. Eh? Però jo me'n recordo que sempre diuen una frase que diuen que si ha, en una obra de teatre hi ha un clau darrere de la porta, al final hi ha d'haver-hi algú penjat en aquell clau. És a dir, que tot ha de tenir tota la novel·la o tot en un lloc hi ha de ser per alguna cosa. I a, i a la Gawa és que tot el que hi ha ho, ho utilitza per alguna cosa, no se li escapa res. No ens, no ens, si, si surt una mare protagonista d'una novel·la que l'estan potejant, tranquils que alguna cosa en sortirà d'això. Si surt un, un nebot sense llengua, tranquils que, que això tindrà algun significat. No deixa res a l'atzar i tot ho utilitza per, per arribar allà on te vol arribar allà. Ara, després ho acaba com... Diu, i tots van desaparèixer i s'ha acabat el cuento. I punt final. Bueno, digues. No, llavors, de les cartes que s'envien entre ells, bueno, sobretot el traductor mm. cap a ella, quin significat tindria la novel·la perquè jo ho veig molt romàntic no, però dona aquest toc no? sí que és molt romàntic realment, clar, és que aquest home s'expressa que... molt bé en cartes no sé si en whatsapp faria el mateix o en twitter però en carta el tio home és la manera de, de, de... hi ha una dependència emocional mm. cap a la noia a través de les cartes però mm, també crec que és un recurs que s'escau molt bé dintre la novel·la no sé, no, que escriure incloure unes cartes al mig d'una novel·la pot ser molt, molt complicat d'això i aquí s'escauen superbé perquè veiem com, com ella s'està enamorant d'aquest home d'alguna manera i, i a sobre ell utilitza les cartes per, no sé, sembla com si per rebaixar la tensió de, de, de les trobades no? com per dir, bueno, Mm-hmm. Home, si tu llences les cartes, mira, mira quin xicot més... Sí, <laughs> els més capítols també. Si no t'imagines que ell té 60 anys i ella 17, també és una atracció normal, no?, de que coneixes algú, estàs esperant l'hora de la trobada... I... Aquest fet de llegir-les en privat i que sí, eliminar-les, guardar-les... Però jo crec que el, el, el, el hombre, mm, al tenir certa edat, o sea, ya sabe cómo tiene que hacerlo para llevársela al bolsillo. Entonces, el hecho de hacerse, hacerle sentir especial para ella es algo nuevo y que bueno, a todo el mundo nos gusta sentirnos un poco especial alguna vez. Sí, pero también se siente especial. Yo creo que, él se siente como he acertado en la Diana y me hace caso y me sigue. Porque dice en un momento que él, nadie le había dicho adiós. Pero eso no lo sabes, porque eso le puede, puede ser una contestación para hacerle sentir más especial a ella. El hecho de, eres la primera persona que me dice esto y tú, ah, sí, pues es un poco... Home, pues jo també me n'alegrio, eh? És d'una vegada ho has fet, de dir, <laughs> ah, que especial. <laughs> Va, que t'ho has fet. Ja, però, però, però sí que és veritat que en aquesta relació, juga, diguéssim, hi ha algú que juga amb avantatge. No? Diguéssim, aquest tio porta la veu cantant en tota la, en tota la relació. I ella, i ella es deixa portar perquè perquè es deixa portar però perquè ell sap allà on ha de tocar cada vegada perquè, perquè, per enganyar-la prou perquè continuï diguéssim tampoc costa gaire enganyar-lo perquè té aquesta dependència és que... però sí, és que molt, mirat fredament no, no ho havia pensat eh? però jo crec que està pitjor la Mari que el traductor mm. perquè, no, perquè la Mari teòricament és una persona normal que li acaba trobant un ple extrem en aquesta cosa en canvi ell no sabem tant si pot ser una perversió sexual com realment una persona desequilibrada perquè ell en els, a les parts de la novel·la que apareix com a normal per dir-ho d'alguna manera hi ha moments que té seriosos problemes per controlar la seva ira quan van al restaurant quan... Eh, i és com si fos aquesta conducta sexual i aquest sotmetiment de, de les persones és una manera que ell té com per donar de treure tot això que ell té a dins que, que, que ho canalitza d'aquesta manera en canvi d'on surt aquesta necessitat de vexació de la mare jo en ell, fora de l'illa el veig molt insegur i el veig molt eh, molt no sé, on és possessiu i on agafa les regnes i mana és quan està a l'illa i a la intimitat però un cop surt d'allà jo el veig un home normal que passaria de ser percebut potser sí que perd, perd els nervis en el moment en què veu que pot ser descobert quan la prostituta o en situacions de que ell passa alguna que no controla mhm. però si no, fins i tot no mana a l'hora de triar el restaurant que ell havia volgut, ella diu no, aquí i tal, i ell va vale, bé, i, i li fa cas o sigui, ell només sotmet a la noia ben bé a l'illa yo creo que es muy listo, él, ¿eh? Porque <laughs> yo es que pienso que él es más listo de lo que nos pensamos, porque él, él, juega mucho con su apariencia de soy un tío serio, me arreglo, me plancho las camisas y voy limpio. Entonces, como eh, desgraciadamente todos tenemos una, visión de una prostituta, en plan, se va con cualquiera por dinero, entonces es mucho más fácil ir al hecho de decir, vaya como es una puta, pues tendrá... Nadie le la caso. Exacto. Entonces él, él tendrá, irá bien vestido, le habrá pagado, pero es un hombre que no se le verá igual que a una prostituta que barrio bajera o que chilla o que grita. Entonces yo creo que él se aprovecha de, de eso también, de, de, de las apariencias. y yo creo que la, el cual la volta també eh, en ella es esta necesidad que té de, diguéssim, yo no sé, yo en un momento ara semblarà estrany eh, el que dic però diguéssim que que ella se sent vol ser castigada però perquè creu que, que, suma, que es, es mereix ser castigada és a dir que jo en algun moment he sentit empatia en ella perquè tots en algun moment creiem que poder no som prou bons no? i si trobem aquella persona si trobem en una relació alguna persona que ens pot dominar possiblement potser ens deixaríem dominar. Si aquella persona, en moltes relacions un està sobre de l'altre, no? malauradament, a vegades. Aquestes són relacions on es provoquen doncs, doncs, violència de gènere, etc. No? Ja estic parlant d'un altre terme, però en el sentit que si tenim, si tenim el traductor per aquí sobre i una dona que necessita ser castigada perquè ella realment creu que, que, que no es porta bé, que no és bona fent el que fa, que no que el seu comportament amb la seva mare tampoc està bé, que la seva mare doncs, té raó, etc. No sé, és com si busqués una relació que realment la, la, la dominés. I aquí podria parlar d'un problema psicològic, no? Vull dir que en aquest, en aquest punt, no sé si la Mari té aquest problema psicològic de necessitat de que algú la castigui. És a dir, no només es deixa castigar, sinó que creu que l'han de castigar i, i ho repeteix més d'una vegada. És a dir, jo vull que em, té la necessitat de que la castigui se sent, sent que el càstig que li, que, que li estan donant està justificat no? no, no, no la castiga La castiga una mica més que m'està agradant sinó castiga que m'ho mereixo no, veu plaer però, però també creu que s'ho mereix d'alguna manera que la, no? hi ha una frase, ella diu uh, no sé si en el final en el, bueno, quan dic al final vull dir l'apoteosi final de, de, de dalt de la tempesta i així ella diu que, li tre, que és quan li treu el sostén que eh, la fa sentir com desgraciada que és és dir, quan la, quan la despulla ell, ella diu, és quan em despulla és que no sé com ho diu exactament és quan em despulla o és quan en, en el moment en de treure'm el sostén és, em, fa sen, és, em fa sentir el, com en soc, com n'arribo a ser de desgraciada saps? I, i jo llubro amb això que dius, que realment és, era el, vol, era vol i, i necessita i, i fora d'aquesta relació amb ell pues, fora no és ningú i en canvi amb ell doncs és tot perquè pot ser tot per ell a mi m'aven aquesta sensació de que ella se sent algú siguent tot per ell <laughs> bueno, com, hem acabat, després tornarà a passar. Se sent, se sent desgraciada i, i només quan ell li ho fa sentir més... O sigui, potser no sap per què se sent desgraciada ben bé. I potser llavors és quan ell li ho fa... <laughs> és que tampoc sé. que quan, ella, quan ella es despulla, no es despulla només físicament, dic que es treu la roba. Allà és quan es veu qui és, perquè si s'ho deixa fer, allà t'està dient qui és. No es treu només la roba, s'està despullant ella mateixa. No? I és quan aquell passatge que diu que se sent tan desgraciada. No sé això que deia. Jo crec, jo crec que hi va perquè no pot no anar-hi perquè se sent tan sola i tan desgraciada i tan malament que jo crec que això l'empenya, això que deies, no? que necessita sentir-se que, que algú la castiga per dir, bueno, soc tan desgraciada, a més a més m'ho mereixo i ho reafirmo. Però mm. costa d'entendre que algú faci això amb tu. Un altre doctor li jo he empatitzat sí, clar, clar, però pensar per fi he trobat <laughs> després de la meva dona he hagut d'anar a i per fi trobo algú que també es vol deixar fer tot això Clar, després quan les imatges que jo us passava, clar, això del Xivari en, aquí, en aquesta relació no, no té res a veure amb les imatges que, que jo vaig passar perquè mm. el Xivari ha evolucionat a, en un sentit artístic i, i a partir d'aquí, perquè després va sortir tota la discussió més feminista no? <laughs> que, que jo vaig intentar ignorar de manera <laughs> com a únic home dintre de... Ui, ui, qualsevol cosa que diguis, pa! No, no, no. no. Però clar, el xivari que, que jo oferia com a, com a imatge a part de que sortien tots són dones, si tu poses xivari, tots són dones, hi ha algun home sí, lligat però dius, aquest s'ha equivocat, se podia lligar i, fa il·lusió i tot i que el, en, en, en la notícia que us vaig passar doncs, parla d'un parell de, de noies que s'hi dediquen i que són reconegudes mundialment eh, amb això doncs la majoria són homes que lliguen a, a dones que passa que clar, una cosa és la relació que veiem a la novel·la i l'altra les imatges que jo posava que, que compartides com a lloc, com a cosa artística entendrem o no entendrem si allò és art o no és art però que les sales eròtiques o no eròtiques d'aquest país i d'altres països doncs fan aquestes coses i que... I Hombre, que... yo he visto talleres de esto el, según dicen, en plan si tú eres el que, el que ata mm. eh, tendrás más manejarás mejor las manos sí, sí tendrás más, eh, no sé, No, jo vaig buscar i hi havia tall hi ha tallers, com diu ella, i s'ofereixen per la xarxa i t'hi pots apuntar com amb la teva parella o, o, no? sí, sí, com aquell que va fer tapiroflexia, doncs mira. No, a un lloc que deia, hi ha una pàgina... La pàgina que vaig, que vaig llegir jo t'oferia el pack amb els cordills si no en tenies, ja te'ls te donaven, o si no podies portar els cordills de casa. I et, et recomanava la roba que havies de portar, etc etc. I això aquí a Espanya, vull dir que era un vaig dir l'altre dia, dijous passat estava escoltant el programa de la Maria de la Pau Gené, que fa un programa de sexe sí. a la nit, i parlaven de la dominació sexual i dic, Albert, dic que l'hotel gris ens passa a tot arreu mm. perquè era una noia que ah, oferia tallers d'això a Barcelona al Poble Sec i llavors tu vas i dius jo vull sentir-me així o fer això i llavors ella ho fa jo avui també ho he pensat perquè el 324 ha sortit una notícia d'un noi que feia 3 anys de Barcelona que no sortia de casa seva i diu els, és una malaltia japonesa que arriba a, aquí perquè aquest darrer any s'ha trobat la solitud dels japonesos arriba també a Occident i jo pensava, ostres, dic, sí que sembla dic, que això que... No le he filtrado yo que esa noticia. <laughs> yo cuando, cuando he leído esto de los talleres, eh, luego decían a los que a o sea, si eres atado, aprenderás a escuchar y hombre, no te queda otra. pues, <laughs> si estàs atado, dices tu, pues te escucharé. Ah, en aquest lloc del taller deia les avantatges que portava en el que lligava i el que no lligava i deia, i deia això, no? Doncs que escoltes més, aprens més la part del teu cos, com funciona, que tal, coneixes més el teu cos. Clar Sí, sí. I la teta se m'ha sortit disparar aquí cada moment. És la teta, sí, ja, és, és, efectivament. Bé, cadascú es dedica el que vol. També se'm va passar pel cap, a part de l'altra opció que tenia, a part de convidar en ella, passar pel sex shop que hi ha aquí dalt i també vaig, intent... vaig pensar en els i demanar cordes i que, i que si me podien venir i fer una... Però vaig pensar, hòstia, no, poder la cosa derivarà massa, la gent... Però clar, quan muntes dels clubs experimentals dius, bueno, què foto, no? I... Us en coronaries Sí, sí, clar. I aquí vols lligar? No, no, bueno, que vinguessin aquí ens fes una demostració, no volia lligar a ningú concret, va, si hi algun voluntari, o jo mateix, és igual. A casa no ho he explicat. si un dia... Aquestes cordes que són... No, però vull dir que, clar, quan vaig parlar jo volia parlar del xivari perquè, perquè em, va, em va cridar l'atenció que fos aquesta tècnica que s'utilitzés, però jo sabia que, que la novel·la no, no, no, no s'estava parlant del xivari com una cosa agradable i vinga, Mari, quedem per fer una performance aquesta nit, <laughs> sinó que aquí hi ha un contingut psicològic de submissió, d'incomoditat molt, molt més gran que no pas qualsevol tipus d'espectacle que facin al Bagdad sobre, sobre això. Vull dir que... Passa que, clar, no, no podia evitar de, de, de posar les imatges i, i donar a conèixer això perquè estava dintre, dintre la novel·la dir que si algú s'ha sentit ofès però doncs no. No, no, no però clar, lògicament o sigui, és un tema que crec que està amb una línia molt fina i me va semblar interessant de, però... de treure'l però però per, per, per fer una perquè la, la, la, la, més, però, però la novel·la que, que, que és el que ara tot el rato li donava voltes o sigui, és que jo no, no m'acosta molt eh, d'empatitzar de, i mira que <laughs> però de, amb aquest tipus de relacions perquè d'accés molt estàndard, però, però sí que, bueno, si llegeixes o t'informes una miqueta sobre això, o sigui, són, a veure, són gent com nosaltres eh, eh, absolutament que tenen bueno, ganes d'aquest tipus de sensacions i que, i que després se respecten absolutament i que estableixen uns codis i unes paraules X per saber quan sí que n'hi ha prou i quan, saps? O sigui, però és com tota una posada en escena, suposo, mm, que necessiten per, per, per, per fer servir el bueno, per, per tenir ple sexual però això és compatible, que és el mateix que hi ha la, a la novel·la amb, amb després aquesta relació fins un punt, bueno, jo me l'he cregut almenys dolç entre ells i ell pues, la tracta com la seva nina clar, com, com la seva lleissa i la seva saps, és, és, és eh, eh, després li donen tota la canya del món no? però que clar, ostres, no, no he trobat algú tan, tan tan increïble per dominar com una nena de 17 anys que, que, que, bueno, que com qui diu amb el llit i a la mà les trenes fetes mm -hmm. però, però que és compatible o sigui, més el que em sorprèn no? donar-se aquesta canya impressionant i després tenir aquesta relació pseudo-romàntica no, la gent som no, no, i que la gent fa servir aquestes tècniques etc, segur, perquè vull dir, un cop poses a investigar jo que he començat a navegar jo he quedat ostres, perquè tu poses Shibari a, a l'Instagram igual que poses Ogawa, a l'Ogawa surten 80 fotos, però fots Shibari et surten 3.000 i, i pico fotos i tot de, de gent lligada i alguns que veus que són models però d'altres que dius, aquest s'ho ha fet a casa <laughs> s'ho acaba de fer, s'ho acaba de fer la seva dona <laughs> vull dir que, que no és una cosa, per això deia jo que clar, poder els japonesos en aquest sentit clar. igual que aquí, jo que sé, les manilles tenen molt, molt, molts seguidors potser perquè és una cosa que ens sona més poder tots ah, els japonesos, jo que dèiem, el veí del tercer doncs, sempre porta cordes d'escalada amunt i avall no ho sé, saps? Vull dir que, clar, jo ho veia com un tema molt estrany però a l'hora de, de, de, de buscar-ho vaig veure que el raro era jo que no feia servir aquestes cordes per anar a dormir però, bueno, sorprèn una miqueta i, i el que dius tu doncs, clar, costa de, de, de, enfatitzar amb aquesta gent et pot costar però enfatitzar amb la Mari amb aquest punt de submissió total encara és més, més difícil si no és que hi trobes aquest punt de disfunció psicològica o no sé com dir-ne segurament si és un psicòleg doncs, diria no, si això és un cas clínic típic de no sé què, no sé quant segurament, segurament la, la Mari té una necessitat d'estimació que deriva a la necessitat de que la piquin i que la lliguin segur, segur. Jo no soc psicòleg, però segur que ve algú aquí i ens ho explica. Però sempre ens relacionem així, no? O sigui, en un grup d'amics també sempre hi ha el que lidera més i els que els agrada més anar... però El que passa que això és portat a l'extrem i en l'àmbit de la parella, però, però tots tenim una mena de rol en el que ens sentim més còmodes i, i portat a l'àmbit sexual, doncs, bueno, doncs cadascú representa això, el que vol posar el peu a sobre i el que vol estar sota del peu. jo, per exemple, a veure, no, no tiene nada que ver con cuerdas ni nada, pero yo en, mis amistades, o sea, yo soy la, la única que mm, no tengo ningún problema en fotografiarme, colgarlo y me, vamos, me voy a hacer una cerveza. Y a lo mejor la persona que tengo enfrente me está pensando, ostras, qué narices, acabas de colgar una foto y estás aquí a mi lado y te da igual que te haya visto o mm, eres tú, sí, soy yo, mm, pero yo, por ejemplo, cuando me fotografío y cuelgo la foto, luego no me reconozco porque em, no es autobiográfica la foto, no es 100% yo, ejerzo un, papel en ese momento, ¿no? Entonces, cuando estás con un grupo de amigos y a lo mejor la madre de esa chica no me puede ni ver porque me hago <laughs> fotografías. Entonces, pienso, bueno, es muy relativo, es muy relativo el hecho de decir Mm, ¿Eres así siempre? ¿Cómo compaginas? Mm, yo, por ejemplo, me hago fotografías y trabajo en una tienda, llevo una tienda, entonces es como mm, no, no liga. Mi vida, mi vida real, no soy moon soy Monse, es, lo más normal del mundo. Voy a trabajar, eh, Sí, sí. Como tal, pim, Pero Però quan que se coses, però... claro, a la la vespre, bueno... Pues, Pero no, <laughs> sí que es cierto que luego me han dicho... Pero sí que es cierto que me han dicho algo como... Ostras, no te imaginaba así, te imaginaba látigo, botas, pues no, no, no, no soy. Entonces, a veces hay que conocer un poquito más a la persona, ¿no? Para eh, ver realmente cómo es y no dejarte llevar por las primeras... Bueno, és el contrast del traductor al revés, no? Diries que és una persona ben normal i el tio va amb làtigos i botes, no? <laughs> Això, sí. sí. Realment sí, la imatge que donem és la que, per la que ens jutgen, suposo, no? I és clar, jo quan veig això, jo m'imagino la teva vida sexual satisfactòria plenament, <laughs> eh, tens molts amants, eh, no? Clar, segurament m'imagino que la Montse és una fora de sèrie amb els homes, amb les dones i amb tothom algun i per haver. Ara, ella m'explicarà que no, que treballa a la botiga, que és una dona de la casa, que es compra i tal, potser sí. La imatge que dones no és aquesta. La imatge que, que donen els personatges de la, ai, de la, del llibre doncs també ens sorprèn perquè la imatge que donen es contraposa amb el que fan o amb el que, amb el que després realment són. Bueno. Mentre la Mari, la Mari, la imatge que dona és la que... Tal qual tal qual. Tal qual és... Home, la imatge final de la Mari amb el cap tallat a trossets i perquè amb els 3 quilons que deu portar el cap sí. i, i sentir-se lliurada d'aquella manera impacta bastant, eh? Perquè li diu, què faig ara? Posa't el mocador. I, i... Però ella no se sent alliberada en aquell moment, perquè ella està pensant en què li dirà la seva mare. No se sent alliberada en aquell moment. Quan amb els 3 quilons, no? És ell que li diu, tenia clar, les 3 guapes, ni se'n donaran compte. Recorda, no se'n donaran compte. Clar que se'n donaran compte. Però ella el primer que fa és li diu, i com hi puc, o sigui, com me presento jo sí que li dic a la mare. mare. clar, ella no se sent a llibrar jo jo també, no sé qui ha dit per quin que no... Jo potser s'alliberarà més endavant en el futur, però... Bueno, s'allibera en el sentit podem interpretar que s'allibera en el sentit que la setmana ja no la pentinarà mai més, no? quan, quan se'ns explica... Però la té allà, eh? Però la té allà, eh? eh? Sí, la seva mare no la pentinarà, però la té allà. Eh, de fet, la rebella encara més a enrere, la treu de gran el mostrador i la posa a les habitacions... Perquè no torni a passar, no? Clar, la mare la relega encara més. La relega encara més, encara li treu una... El poc que tenia li treu. Mm -hmm. es de una sumisión cara ahora Yo creo que en el fondo, en el fondo sigue con la película del traductor y lo muy enamorada que está de ella y que aunque esté muerto eh, le encantaría que le azotara otra vez. Pero no, no, yo no, al menos no presiento que ella sienta pena, sino bueno, eh, está muerto mm, y bueno, pero me deja un poco como en el aire, ¿no? El final. Es como, ¿y ahora qué? O sea, tú estás de psicólogos, tu madre no te peina y el traductor <laughs> se ha muerto. Sí, ¿sabes? queda així, tancat així. Mal Entonces es como que me queda todo un poco... Però al final diu, si us plau, busqueu la llibreta on hi ha la traducció d'una novel·la on la protagonista es diu Mari. Porque yo creo que ahí sigue con su, con su, sí, sí. con su ira de olla, en plan, no? el traductor. <laughs> Però no apareix el lloc. Aquí que també ah, queda com un misteri de dir, ah, no, això de la traducció era una... Sí, és que no fa nada. Però aquella que demana, no? perquè està entre cometes, és busqueu la llibreta... El que realment es troben són les fotografies, que sí, és molt interessant sí, sí. De que... que... Que no ho que no, la mare... Que no ho veia. Sí. La No, però no és que no el trobi algú no, és el que ella demana. Ella vol... Sí, però ella en la investigació diu que, que hi ha el llibre, que ho explica tot, que d'on venen les fotografies, però és que aquí continua dient que algú s'hi anirà, vol dir que no l'han trobat. Sí, però jo no dic el que han de fer la policia. Claro, Des del punt de vista d'ella, no. ella el que sent és que ella vol que es busqui aquesta traducció. Per allò que deies abans, no, que sembla que sigui la història una mica d'ella amb el traductor... Per tant, Perquè és el lligam que, que, que té, no? El guió, no? Una no, mica que passa És com si no se'n vol desprendre, no? I a més el que, el que ja ha escrit és el que queda. Que, el que van de que queda també és la fotografia, que és l'altra cara, suposo. Jo crec que aquí és com les dues cares. la foto es la part perversa y el text aquest que no sabem si existeix o no, eh? però, jo pens, però és la, la, que, com, ella. Bueno, no sé, lo he visto. Yo lo que creo es que no quería, el traductor le daba igual si se moría o no se moría, lo que no quería es quedarse solo, entonces como ya sabía que tenía a alguien que eh, le miraba o le esperaba, o le, pues se iba tranquilo. Es decir, no encontrarás la historia porque la historia me la he inventado para engancharte y no morirme solo. Yo creo que más o menos creo que va por ahí. Pero claro, ella es lo que seguramente ella no sabe. claro, no, ve. porque tiene 17 y está ahí con <laughs> su... yo yo también voy feliz de que, <laughs> eh, a mí en realidad comparte con tú, de que me agrada también la novela, malgrado que a, en capítulos que han, a veure, els he trobat una mica difícil de comprendre's. He tornat a llegir dos cops, tres cops, quatre cops. Eh, trobo el llenguatge molt entenedor i en, algunes frases fetes que a mi m'han agradat força, són algunes i res més. I després, en, en referència a la Mari, penso que és... Eh, el resultat d'una mare autoritària, d'una mare dominant, i també d'una mare sense valors, no? Per què? Perquè un, di un dia que arriba un client eh, li diu, li, li conta que el, aquest client li ha, li ha agafat el pit i ella li, diu, li contesta és es que no t'he ha violat com si aquesta cosa de que agafar-li el pit no, no, no fos interessant no? és això i després davant d'un pare també que no era afectiu, no era gens afectiu, no? però eh, era borratxo també, no ho sé si... No? Era borratxo, eh, es barallava amb la seva mare, no? I, i llavors trobo que la seva infantesa i la seva adolescència davant d'aquestes actituds és normal, no? S'havia convertit en una noia masoquista, i a la, i a la vegada i el mateix cop que revisar també una miqueta amb referència a la personalitat del traductor és un, eh, és un, ah, tenia una conducta de sadisme d'acord? que és concretament en psicologia es diu la parafília la parafília que és que mm, eh, eh, eh, es complau, sí? complau eh? sí? Mm-hmm. es complau fent humiliació i fent coses eh, durant l'acte sexual o durant les relacions eh, aquestes eròtiques que tenia. Sí. I per acabar, al final m'ha semblat força mm, a veure, no força precipitat, però sí, m'ha impressionat. Jo, jo tenia, a veure, durant el, tot el transcurs de la lectura, em pensava que la mm, Mari estimava força el traductor, però com que veig amb aquesta tranquil·litat que prende la seva mort, dic, l'estimava, no l'estimava, i m'he quedat amb aquest dubte. No? Mm -hmm. Sí, perquè si l'hagués estimat, no? no seria aquesta reacció, per mi, eh? no seria aquesta reacció, reacció amb tanta naturalitat, no? Penso. És que al final queda, amb una, amb una pàgina supleix una mica tot, sí, sí, i queda com obert, queda així, bueno, no. no sé, home, també és, també que, és que clar, no ens dona i al cap de 10 anys va passar no? clar, cau el traductor a l'aigua i ja s'ha acabat no, no, sé, no, no dona temps que els personatges reaccionin no sé, no, clar. No dona opció castigar-lo. Eh? No dona opció castigar-lo. <laughs> No, en el traductor? No. llavors que no s'hagués matat, eh? eh? Pots pensar, doncs, que la policia farà el que ha de fer, no hi ha opció. Ja, ja. El tio queda com a actors ens quedem sense poder triar no? s'ha acabat així el càstig, el que és dolent el que fa aquesta gent dolenta tu no el pots arribar a castigar perquè ells mateixos acaben amb el problema no? Mm -hmm. encara més, no? molt bé no sé, si algú vol dir alguna cosa més si no ho deixarem aquí i bueno espero que si més no us hagi us hagi semblat una lectura interessant i diferent a les que podeu estar acostumats com, com vam fer amb la primera la intenció és sempre aquesta ara la següent novel·la la tenim allà i, i ja a partir de demà si doncs els que esteu més actius o menys actius o com vulgueu, els que mireu a Facebook els que no, doncs començarem a penjar tot lo relacionat amb la, amb la Mar Bosch i la seva novel·la Betlam és una novel·la molt curta per tant, tot i que la, també la farem durar bastant perquè clar, tenim, tenim temps entremig segurament a la primera setmana tots ja l'haureu si us hi poseu l'acabareu de seguida mm però bueno, tot i així mantindrem un calendari i anirem parlant una mica de, de cada cosa com que va guanyar el Premi Just Manuel Casero també aprofitarem aquest mes com que hem fet totes les xarxes socials que anem veient i que anem oferint les mantindrem, és a dir les comunitats d'actors doncs donarem algun enllaç donarem enllaços a Instagram si us voleu fer fotos de qualsevol mena, si voleu penjar fotos, ho feu uh, doncs aquest, aquest mes també parlarem dels premis literaris una mica de, i bueno, donarem a conèixer algun i parlarem una mica de, de què són, què fan i parlarem dels premis parlarem de, i vindrà la Mar i si apareix aquesta setmana doncs potser aquesta setmana no, no estarà gaire atenta però la setmana següent suposo que sí ella intentarà intervenir tant com pugui vale?